dobru koje je pri i od njega. Salavat i selam na njegovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem koji dosljedno dostavi svoju poslanicu, koji se bori na Allahovom putu sve do svoga preseljenja na ahiret i na njegove ashabe časnu porodicu i sve one koji ga slijede i slijediše do sunnjega dana. Jedno od vrlo važnih i karakterističnih svojstava za spašenu zajednicu, spašenu skupinu, onu grupu ovoga ummeta kojoj je obećana pomoć uzvišenog Allaha Onu skupinu koja je spašena na ahiretu, koja je uspješna. Jedno od vrlo važnih svojstava jeste umjerenost i pravednost. Jedno od pitanja u kojima danas podrobno treba progovoriti. S jedne strane što je nepoznato među ljudima, a s druge što ćemo naći razna tumačenja umjerenosti, srednjeg puta. Šta je to srednji put? I šta to znači pretjerivanje u vjeri? Koje je pokuđeno u Kur'anu Kerimu i u hadisima Rasula sallallahu alaihi wasallam. O ovoj temi progovorit ćemo s Allahovom tebarka wa ta'ala pomoći kako bismo bili u jasnom i čistom znanju u pogledu naše vjere. Uzvišeni Allah kaže nam u suratu Bakare u 143. ajetu Estaidu billah wa kadhalike ja'alnakum ummetan wasata litakunu šuhada'a ala nasi wa yakuna rasulu alaikum šehida. I tako smo vas učinili srednjom zajednicom, da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik bude protiv vas svjedok. Što znači u ovom kuranskom ajetu riječ je u vasapa srednji, umjereno? Mufesiri Kur'ana kažu ova riječ se tumači na tri ili dijeli na tri značenja. A sva tri podnosi ih kuranski tekst i sva tri imaju svoju potporu u islamu. Prvo značenje koje navodi Ibn Kutejbe kaže da riječ el wasat u spomenutom ajetu označava pravednost i odlika. Kao što uzvišeni Allah kaže Kale eusatuhun i reče među njima onaj koji je po najbolji. Znači u ovome kuranskom ajetu po prvom značenju se kaže za ovaj ummet وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ummeten وَسَطًا I tako smo vas učinili najboljim ummetom. Dokaz zato su kuranske riječi estaizu billah kuntum hajra ummetin. Vi ste najbolji narod. Ne misli se ovdje i ne odnosi se ovaj ajet na naciju. Vi ste najbolja nacija kao skupina ljudi koji žive na određenom prostoru, govore određenim jezikom, imaju iste običaje, adete i tako dalje. Pod se ne misli na naciju već na skupinu ljudi koji slijede određeni pravac, put i menheđ u svome životu. Dakle, uzvišeni Allah kaže za ovaj ummet kuntum hajra ummetim. Vi ste najbolji narod ili najbolja skupina koja se pojavila među ljudima uhriđet li nas koja je izvedena ljudima ili pojavila se među ljudima po čemu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah naređujete da se čini dobro zabranjujete da se čini zlo i vjerujete Allaha i zbog toga je ova skupina nazvana el mu'minun, čisti, čvrsti vjernici. Inna ladina amenu, zaista oni koji vjeruju. Ovaj ajet ili ovaj dio ajeta odnosi se na, na mu'mine, na muslimane, na ovaj ummet. znači drugi su nazvani drugim imenima. Židovi vidjet ćemo da su nazvani Valadina hadu, inna hudna ilajk. Allahu mi smo tebi predani, mi smo tebi upućeni po to, dok su se držali pravo vjerovanje Vidjet ćemo da su sljedbenici Isa a.s. nazvani imenom en nasara. oni koji podpomažu Allahu u vjeru. I pogrešno je za takve reći kršćani. Jer Kur'an je rekao as-salibijun. Znači en nasara. Iako imamo kur'anskih ajeta na koje se odnosi i to to jeste nakon što su promijenili Allahovu te baraka ta'ala objavu. Dakle, ovaj ummet je opisan najboljim svojstvom, a to je naređivanje dobra, odvraćanje od zla i vjerovanje uzvišenog Allaha šanuhu. U pogledu ovoga kuranskog ajeta vidjet ćemo da je ovaj ummet zaista odabran ummet među svim narodima. po zakonima koje mu je uzvišeni Allah propisao, po šarijatu. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ Govor upućen Allahovom Resulu Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Zatim smo te učinili na jasnom putu ove vjere. فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ I slijedi ga, a ne slijedi strasti onih koji ne znaju. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا Oni ništa ti pred Allahom koristiti ne mogu. Nema toga šeha za koga se možeš uhvatiti pa da te on bez Allahove dozvole u džennet uvedi. Ja ejuhen nas entomul fukarao ila Allah. O ljudi, svi ste fukara prema Allahu. Svi ste siromasi prema Allahu. Đelešanu. Vidjet ćemo da je ovome ummetu poslao i dao najboljeg Rasula i najodabranijeg Rasula. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين podrugom kirajetu وخاتم النبيين i pečat svih Allahovih vjerovjesnika. Zar to nije ponos ovome ummetu? Ali ne ponos po riječima, već po dijelima. Isto tako, naći ćemo da ovaj šerijat, za razliku od vjerozakona koji su prije objavljeni, da ostaje do sunnjega dana i da se ne mijenja. To jeste promjena vremena, promjena mjesta, promjena ljudi, ne, mijenja Allahov zakon i ne ima toga čovjeka, toga alima. Nema te komisije, koja bi mogla doći sasvat se i reći mi to od Kur'ana ostavljamo ili od praksi Allahovog Rasula alaihi salatu wasalam i radit ćemo drugačije suprotno tome. Ovaj ummet, odlika ovoga ummeta jeste, kao što kaže Rasul alaihi salatu wasalam u hadisu koga bilježi imam i muslim, la teđtemija u ala bala. Neće se moj ummet sastati na dalaletu. Što znači, ovaj umet ne može se dogoditi da se sastane i dogovori i nešto odluče u pogledu islama i ove naše vjere što je dalalet. Što znači, umet kao umet sačuvan je padanja u takvu vrstu greški koje vode u dalalet. Što znači da je to jedan vid izvora ovoga šarijata. Kur'an, sunnet i nakon toga iđma. A šta je iz, izma? Jednoglasno mišljenje uleme jednoga stoljeća. Dakle, sva ulema se jednog stoljeća dogovorila i dala svoje mišljenje jedinstveno o nekom pitanju. te je Zašto? Po ovome hadisu gdje Resulullah ali sad sam garantije da se ovaj umet ne može sastati na dalaletu. Ne može sastati na krivome putu. I to je odlika ovoga umeta. Dakle, vi ste najbolji, najbolji ummet. Kao što kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u podružnjem hadisu gdje opisuje događaj na sudnjem danu i kaže vi ste posljednji, a prvi ummet. Svim narodima će se davati nagrade prema njihovim djelima. to jedna nagrada. Ili nagrade koliko je brdo uhud veliki. A vama će se davati duple nagrade. Ovome ummetu. Najmanje radite, a najviše ćete biti nagrađeni. 50 namaza nam bilo u početku propisano. Pa smanjeno na, na svega 5. Ali ostaje nagrada 50. Ljudi koji su bili prije nas, puno su duže živjeli. ali ostao među svojim narodom 950 godina. Koliki je naš život? Naš život u prosjeku je puno, puno kraći. Ali su nam date prilike da puno više zaradimo nego što su ti narodi mogli prije zaraditi. Između ostalog, dato je ovome ummetu da ima jednu noć koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. Lejlatul qadri hajrun min I bade u toj noći da činiš je vrijednije nego da činiš i badet u hiljadu noći drugih mimo nje. I to je od odlika ovoga od odlika ovoga ummeta. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I tako smo vas učinili ummetom koji je odabran. Zato je nazvan najbolji namaz es salatu el vusta. Neki ga doslovno prevode da je to srednji namaz. Ali po ovom jezičkom značenju el vusta ili eusat što se spominje za najbolji džennet, el firdevsul a'la, koji je u sredini dženneta. Najbolji džennet je u sredini dženneta. El ausat. Tako ovdje es salatul usta, srednji namaz, najbolji namaz. A to je i kindja namaz, iako imamo i drugih mišljenja mufesira, ali po vrlo jakom mišljenju to je i kindija namaz. Havezu ala salavati, was salat Osalati vusta. Čuvajte sve namaze, a posebno i kindiju namaz. I zato ćemo, govoreći o ovom prvom vidu tumađenja ovoga ajeta, to jeste na što se odnosi ova riječ eusat, ummeten vasata, učinili smo vas najboljim ummetom, i riječ uzvišenog Allaha Đalešanuhu, huvađ tebakum. On vas je izabrao, odabrao. Da mi budemo ummet Resula alaihi salatu wasalam. Po nekim predajama se spominje da neki, čak vjerovjesnici, poželjet će da je budu od ummeta Resula alaihi salatu wasalam. I vidjet ćemo da Allahov poslanik i vjerovjesnik Isa alaihi kada se ponovo vrati na zemlju, da će klanjati za imamom od ovoga ummeta. I da će šu, suditi po ovome šarijatu. Dakle, vidimo odabranost ovoga ummeta. Da će dobivati duple nagrade da će imati poseban status, a Resulu ovoga ummeta Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, da će se el wasila najbolji stepen u džennetu sa Allahom, inša Allah, tabaraka ta'ala, dozvolom, zašto i dovu mi činimo, a to je najveće mjesto i najbolje mjesto u džennetu, koje ne može nikome pripasti od ljudi osim samo jednome, koje može dobiti samo jedan čovjek. A Resulullah ali salatu wasalam kaže, a ja bih volio da budem to ja. Ali salatu wasalam. I zato, kogod nakon što čuje ezan i ponavlja za imam, za mujezinom, te riječi kad kaže Allahu Ekber i on ponavlja Allahu Ekber, ešhadu en la ilaha illallah, ešhadu enne Muhammeda Rasulullah, ponavlja to isto. Kad kaže hajja ala salah, kad kaže hajja ala salah, kaže la hawla wa la kuvata illa billah. i završava ezan ponavljajući za, za mu jezinom to Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah. Zatim salavat donese na Allahovog poslanika, ali i dovu prouči. Allahumma rabbe hadihi اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وكويس moli uzvišeni Allah da ovo najbolje mjesto u džennetu dadne Resulullahu sallallahu alaihi wa sallam. Muhammedu ibn Abdullahu alaihi afdalu salati wa atammu taslim. I kogod ovu dovu uči, njemu inša Allah pripada šefaat Resula alaihi salatu wa A svaki Allahov poslanik, svaki Allahov poslanik ima dovu koja mu je uslišana na dunjaluku. Svaki Allaho poslanik. Pa su neki od njih bili u vrlo teškim situacijama i u velikim musibetima koji su ih zadešavali od strane ljudi, pa su tu svoju dovu upotrijebili protiv svojih naroda još na Dunjaluku. Kao što je bio Nuh a.s. koji je rekao Rabbi la tedera alal ardi minal kafirina dejana gospodaru moj, ja rabbi, ne ostavi na dunjaluku ni jednog jedinog kafira. Prevršilo svaku mjeru njihov kufr, njihovo nevjerovanje. Rasulullah alihi salatu wasalam svoju tu dovu koja mu se kao Allahovom Rasulu uslišava ostavio je za sudnji dan. Jer će tamo biti najpotrebnije. Svi poslanici osevi će se zabaviti. Allahov Rasul alihi salatu wasalam dovu će činiti Allahumme sellim selim. Bože spašavaj, Bože spašavaj. Jer će se vidjeti kako ljudi u džehendem padaju. Zatim će mu se dati el maqam el mahmud, mjesto koje će svi željeti i koje je pohvalno mjesto na ahiretu. A to je kada uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kada ponovo oživi svoja stvorenja na sudnjemu danu. I kada budu u skupinama išli od jednog do drugog Allahovog poslanika moleći ih da se zauzimaju kod Allaha da počne sud jer više ne mogu čekati ni trpiti tu situaciju koju su se našli. Mole za zauzimanje kod Allaha da počne sud i svi će ih upućivati na onog kasnije dok se ne dođe do Allahovog Rasula Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji će reći ja sam taj i koji će seždu učiniti uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala pod aršom, pod prijestoljem uzvišenog gospodara tabaraka wa ta'ala, čiju kakvoću samo on zna, a koji je hakikat i koji je istina, i koji je najveće Allahovo tabaraka wa ta'ala stvorenje. Seždu će učiniti pod njegovim aršom i činiti dove, i hvaliti i veličati uzvišenog Allaha takvim hvalama, dovama i zahvalama koje, za koje kaže Resulullah a.s. a ja ih sada ne znam. Dakle, bit će njima poučen na ahiretu. Pa će mu se reći, ja Muhammed, jer je to od najboljih imena, o Muhammede, irfa re'sek, digni glavu, sa seđde, tu šefa, i traži, zauzimaj se, bit će ti dato, uslišat će ti se, i traži da će ti se. I od toga je deset vrsta šefaata koje su mu date i koje će on imati na kijametskom danu, a o tome šala drugom prilikom. Prvi koji ulazi u džennet i kome se otvaraju vrata jeste Resulullah Muhammed sallallahu alaihi sa svojim ummetom. Koje predvodi koje predvode 70.000 mu'mina, pravih, iskrenih, čvrstih, takva sahibija, mutekija, koji će ući u džennet bez polaganja računa. 70.000 njih. I to je jedna od odlika ovoga ummeta. I kada bismo uzeli nabrajati ove odlike i ove blagodati kojima je uzvišeni Allah obdario i odlikao ovaj ummet, to ne bismo bili u stanju učiniti. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la ako budete brojali i nabrajali Allahove blagodati, vi ih nikada nećete moći pobrojati. I zato uzvišeni Allah kaže uvođite baku. On vas je odabrao. Ona dja'ale alejkum dini min I uvjeri vam nije ništa teško dao. Millete ebikum Ibrahim. Vjeri vašeg praoca Ibrahima هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا On vas je ranije, a i na ovom mjestu muslimanima nazvao. ليكون الرسول شهيدا عليكم da Allahov poslanik bude svjedokom وتكونوا شهداء على الناس a i da vi budete svjedocima ljudima za i protiv njih kao i Allahov Resul ali sada salam za i protiv vas Ovo je jedno od značenja ove riječi ummeten wasata. A kedalike ja'alnakum ummeten wasata. I mi smo vas učinili najboljim narodom i ummetom. Ummete islamski. Danas u svijetu ono što vidimo da se radi. Danas ovaj naš ummet ne ispunjava to najbolje čime je odlikovan i počašćen. Dozvolio je da ga najgora stvorenja vode i ponižavaju da rade ono što rade od islama i muslimana. Da se pokušava Allahova riječ poniziti. Da se pokušava Allahova vjera iskriviti. Nala se din dušmani smilovat neće nikad. Jer njih nije islam odgajao. Već prokleti šeitan. I zato kad nemaju milosti prema sebi, da se sebi smiluju i spasete se džehendemske vatre, kako će o islamski ummete imati milosti prema tebi? Kako će imati milosti prema tebi? Kad ne imaju milosti prema sebi? Kad sebi dozvoljavaju javno droge, javno nemoral, javno sve ono što je garancija da će što prije helač biti. Da su se doveli do tog nivoja i fesada, da, je taj nered istoku zahvatio. Pa čovjek nije siguran ni ono što jede, da nije siguran u zrak koji udiše, da nije siguran u mjesto kojim korača, zbog fesada koji je počinjen, zato što i nebo i zemlja vape i plaću za islamom i čistim i čvrstim mu'minima koji će ponijeti bajrakove vjere i koji neće samo u svoju vjeru ograničavati. Gdje je u našoj praksi islamski ummete? Gdje je u našoj praksi ovo što nam spominje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala? Pa ćete dove činiti, ali vam vaše dove kabul neće biti. Zato što su se uzroci a azaba i uzroci kazne ispunili. I samo se još čeka posljedica. islamski ummete nema više Ebu Bekra. Nema više Omera. Nema više onih koji će čisto i čvrsto stati onako kako su ashabi to činili. Ali garancija ovome ummetu je data od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. A ta garancija jeste da će je on sačuvati s nama ili bez nas. Mi smo ti koji se možemo koristiti samo. A Islam ostaje i ostaje i napreduje i s i bez nas. I uzvišen je Allah s vremena na vrijeme iz ovoga ummeta izvodi i pokazuje one koji će ljudima objašnjavati Allahovu vjeru onakvom kakva ona jeste. Zar smo mi sebe o islamski ummete doveli do toga nivoa kada nas napadnu naši din dušmani, mi se obraćamo na drugu stranu našim drugim din dušmanima. Zar tražiti milost od onih koji za sebe milosti ne znaju i ne imaju? Ovo svojstvo, to jeste svojstvo da je ovaj naš ummet, najbolji ummet, dužni smo na sebi to uspostaviti i na sebi primijeniti i ostvariti. Inače, ova naša vjera, kao što kaže imam Hasan al Basri, nije samo po pustim željama i po nadama, već po radu, po onome što je uzrcu i što ti je na tvojim djelima. I zato vidjet ćemo zašto je taj prvi dio ovoga ummeta bio uspješan. Zatraži se treba zato Ebu Bekr donosi cjelokupni svoj imetak. Osman radijallahu anhu za jednu bitku tri stotine dela daje sa svom opremom. Omer pola svoga imetka. Zatraži se od njih žrtvovanje na Allahom u putu. Prvi su. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Nakon što su bili izranjavani na Uhudu i rečeno im bi neprijatelji protiv vas se spremaju. Bojte i Rekli su, hasbun Allah, dovoljan nam je Allah. I nisu računali ove današnje materialističke, dunjalučarske interese. I nisu računali ove računice. Šta će nam reći ovi, šta će nam reći oni. Uradit će nam embargo, uradit će nam ovo. وَلَكِنْ كُنُوا رَبَّانِيِّينَ I budite Allahovi. I to je musliman. Dakle, prva pouka iz ovoga jeste hajrijetu hadihil umme. To da ovaj ummet je dužan da bude najbolji. Ako sebi dozvoli da ne bude takav, onda će ga gaziti oni najgoriji. Drugo vrlo važno čijemo iz ovoga i što nam u Fecili spominju jeste وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I tako smo vas učinili pravednom zajednicom. Osat u arapskom jeziku znači pravda. Vesat je sredina koja nije ni na jednu stranu, već onako kako jeste. I zato uzvišeni Allah kaže Ja ejuha alladina amanu kunu bil Pravda. Kao što kaže jedan od zvijezda ovoga ummeta. I to su naše prave zvijezde. Od ashaba Resula alaihi salatu wasalam. Koji je došao u Hajber. U područje gdje su živjeli židovi. I od njih uzimao dažbine koje su morali poniženi plaćati islamskoj državi. Pa su ga pokušali po njihovom adetu podmititi, podkupiti rišvetom, mitom, a on im kaže, tako mi uzvišenog Allaha, nema ni mržnih svorenja na dunjalu kod vas. Ali me to neće spriječiti da budem pravedan prema vama. Jer pravdom opstaju nebesa i zemlja pravdom ostaju nebesa i zemlja. al I uspostavio je pravdu. Uspostavio je savršenstvo. Sve na svoje mjesto doveo. Kako je na nebesima, el la fil mizan. Tako ni vi na svojoj vagi da ne varate. Kao što je Allah mizan el kist postavio. I savršenu pravdu i savršenstvo. Dakle, Ovaj kuranski kaže ja ijuhel ladina amanu kunu qawamine. Ovi koji vjerujete, budite postojani, ustrajni i čvrsti, stalite, stojite, bil kisti sa istinom, lillah, svjedočeći u ime Allaha, velovo ala enfusikum, makar to bilo protiv vas samih. Tu se iman pokazuje. Evil validejni ili protiv vaših roditelja. Wal akrabim I protiv vaših najbližih, najbliže rodbine. Jer u pogledu istine i pravde nema hatera. Rodbinske veze, prava ova koja je uzvišeni Allah kojima nas je obavezao, to stoji, ali to ne stoji nasuprot istini, već uz istinu. I kada se to suprostavi istini, onda kažemo istina je ovdje najpreća. I njekud ganijen el fakiran, fallahu EU bihim. Ako oni bili bogati ili siromašni, Allah je EU bihima, preći od njih. Ako bili bogati, pa vi željeli skretanjem sa istine i sa pravde da nešto od njihovog bogatstva dobijete. Ili bili siromašni, pa se vi njima sažalili, zbog njihovog siromaštva. Ne, ni jedno ni drugo. To je ta pravda. Pravo. Zato se to zove esiratul mustaqim. Pravi put. U kome nema skretanja i krivine za obilaženje. Dakle, fallahu evla bihima. Allah je preći od njih. tebi on heva I nemojte ni pošto slijediti svoje strasti pa da krivo presudite i krivo donesete zaključak i odluku. Wa in telvu eu tu'ridu fa inna Allahe kana ala kulli še'in basira. A ako vi telvu skretali s toga eu tuaridu ili ne sjednete svjedočiti znajte da uzvišen je Allah sve vidi. Dakle, bojte se uzvišenog Allaha te bareke wa vrlo značajno svojstvo ove skupine jeste pravednost. Pravednost po kojoj je ovaj ummet poznat među svim narodima. Spominje se, alaihi salatu wasalam, koga bilježi imami Ahmed u svome musnedu od Ebu Sa'ida al Hudri radijallahu anhu da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao na sudnjem danu bit će pozvan Nuh i tada će mu biti rečeno. A poznato nam je da je Nuh od Allahovih poslanika kojima se vrlo malo svijeta odazvalo. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ A sa njim nije ništa drugo vjerovalo osim vrlo mala skupina njih. A ostao je među njima 950 godina. Imamo i poslanika koga je jedna skupina slijedila, koga je cijeli narod slijedio. Imamo onih koji je slijedio jedan ili dvojica ljudi, trojica, a imamo i vjerovjesnika koga niko nije htio da slijedi. Što ne znači da su oni u tom svome dostavljanju istine popustili i nešto pogriješili već znači, na Allahovim poslanicima i njegovim vjerovjesnicima, a i onima koji su na tome putu od uleme i davija, da kažu ljudima, to je njihova zadaća. A zadaća ljudi je da prihvati. ako ljudi ne to prihvatiti, oni će za to odgovarati. Doći će Nuh, ali i selam, na kijametski dan i reći će mu se, jesi li dostavio objavu? Šta ovo znači? da će Allahovi poslanici polagat račun na sudnjemu danu. Allahovi poslanici kojima je garantovan džennet polagat će račun na sudnjemu danu. Jesi li o Nuhu dostavio Allahovu objavu? A hoćemo li mi polagat račun? Uzvišeni Allah kaže lijet ala sadiqina u sidqihim da pinta i postavi pitanje iskrenima o njihovoj iskrenosti. A hoće li lažac biti upitan o svojoj laži i o svojoj neistini? Kada će onaj koji je istinu govorio biti pitan o toj istini? Kada će Allahov poslanik biti pitan o tome je li dostavio Allahovu objavu? Gdje smo mi ljudi? Jesmo na dunjalu koji smo na nekom desetom svijetu. Da li se zapitamo da ćemo jednog dana stati pred uzvišenog Allaha i odgovarati ovim emanetima koje i ne znamo koliki su. Koji čest, koji često nismo ni svjesni. Zapitamo li se mi o tome? Jer ćeš o svemu biti pitan jer ćeš reći mali hadel kitabi la yugadiru sagiraten, wala kebiraten illa ahtaha šta je ovoj knjizi koja će ti biti data na sudnjem danu knjizi tvojih dijela šta je ovoj knjizi koja ne propušta ni malo ni veliko da nije spomenula ahsahullahu wa sve to uzvišeni Allah pobrojao sve popisao i zabilježio a oni su to i zaboravili Biće pita Nuh alaihi selam jesi si dostavio Allahov objav? Ko što će biti pita Nisa alaihi selam. Onaj koga obožavaju mimo uzvišenog Allaha Đelešanu, a on s time nije zadovoljan. Ni on ni uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. Kao što će on biti pitan, e ente kulta lin nasi, o Isau jesi li ti rekao ljudima, ittehiduni wa ummi ilahejni min dunillah uzmite mene i moju majku za dva Boga mimo Allaha. Jesi li to, to njima rekao Isao? I oni će biti pitani. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين I zaista, sigurno, pitat ćemo mi one, kaže uzvišeni Allah. Kojima su slati ti poslanici? Te daje ta ulema, koji su im kazivali Vala a sigurno ćemo pitati i one koje smo slali. One koje smo slali jeste li dostavili. A one kojima su dolazili jeste li prihvatili. Ili ste u Allahovoj vjeri uzimali jedno, a ostavljali drugo, vjerovali u jedno, a ne vjerovali u drugo. I zato Rasulullah ali i salatu svoje svjedočenje uspostavlja na ovome svijetu. Allahumma hel belagt. I to je rekao na hađetul vada'u, na oprosnom hađu, koji jeste zaista oprosni hađ. Jer poslije toga više ni jedan nije obavio. Oprašta se sa svojim ummetom. I kaže im Allahumma hel belagt. Allahu uzvišeni jesam li dostavio. A oni, plaćući i u jedan glas, kažu jesi Allaho poslaniće. Jer su vidjeli da je to, da je to završnica. Tri puta to ponavlja Allahov Resul Ali A nakon što su potvrdili u jedan glas, gdje si Allaho poslaniće, onda on diže svoj prst, prst šahadeta i kaže Allahumme fešhed. Allahumme fešhed. Allahumme fešhed. Allahu ti posvjedoči ovome što govori Ti posvjedoči ovome što govori Ti budi svjedok ovoga što govore. To jeste sutra da nemaju opravdanja. Da ne kažu nije nam nikao, niko došao ko će nas naučiti istini. Ko će nas naučiti pravome putu. Opravdanja više nema i to je za tvoj spas. Biće pozvan Nuh i cela i bit će mu rečeno jesi li dostavio objavu. A on će odgovoriti jesam. Zatim će biti pozvan njegov narod i postavit će mu se isto pitanje, to jeste bit će mu postavljeno pitanje je li vam dostavio objavu? Jer nisu htjeli raditi. Zašto? Jer niste znali. Jehennem je pred njima razbuhtala vatra koju da je Allah ne zadržava sve bi spalila i raspala bi se od te žestine te kadu te ne jezu umalo da se ne raspadne od žestine koja je u njemu reći će nije nam dolazio ni jedan poslanik nijedan poslanik niti bilo ko drugi ništa nismo znali, ništa više ne znamo. Nuhu će tada biti rečeno koga imaš za svjedoka. Uzvišen je Allah hoće potpuno pravdu. A on će reći Muhammeda i njegov ummet. Jer je to najbolji svjedok. Ovaj ummet bit će svjedokom drugim narodima i protiv drugih naroda. Dakle, odlika ovoga ummeta Dakle, svjedočenje. Vidimo da ovo drugo značenje se spaja sa ovim prvim. Prvo značenje je bilo najbolji ummet. Drugo značenje jeste pravedan ummet, pravda. Ne zbog i ne zbog onoga da on sa pravoga puta, da on ovome ili onome. Allahova akar je najpreći. To je to la ilaha illallah. Koje nije samo na jeziku, već i na jeziku i u srcu i prije svega na dijelima naših reći će Muhammeda i njegov umme. Vi ćete biti pozvani i njemu ćete svjedočiti da je dostavio objavu, a potom će on vama svjedočiti. To jeste vi ćete svjedočiti Nuhu selam da je on dostavio Allahu poslanicu. Jer ste istinu čuli kroz Allahovu objavu. A Resulullah sallallahu alaihi ve sellem bit će vaš svjedok. Dakle, kao što ste vi odabrani da budete svjedocima drugim narodima i to Allahovom poslaniku, tako neće vama drugi niko biti svjedokom osim najodabraniji Allahov Resul Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj još hadis u malo drugačijim formama prenosi imam al-Bukhari, Tirmizi, Nesai i Ibn Mađe. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد قرآن في آية وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I tako smo vas učinili pravednom zajednicom. Najboljom zajednicom i pravednom zajednicom. A to ide jedno uz drugo. Jer ona zajednica koja je najbolja, to je ona koja je najpravednija. A najpravednija je i najbolja. Tako da se ova dva značenja svode na, na jedno. Svjedoci će biti na ahiretu. Što je posebna odlika i posebna vrlina i odgovornost. Jer šta znači biti svjedokom na ahiretu? To nije kao biti svjedokom na dunjaluku. To je puno veće. I puno veća odgovornost se traži. Jer na ahiretu se neće svakome dati ni da bude svjedokom. Doći na dunjaluku svega i svačega. I zato su prije Lema postavljali uslove za onoga ko može biti svjedokom na dunjaluku. Pa čak su išli do te mjere da čovjek koji bi namjerno propuštao sunnete da se od njega svjedočenje ne uzima, A šta je s onima koji propuštaju farzove? narod ide od onih najboljih prema sve gorim i gorim. U jednom prijašnjem narodu, je ovo dobro čujte i zapamtite, u jednom prijašnjem narodu bio je jedan pobožnjak, Mutekija, čovjek koji je predan uzvišenom Allahu Đalešanju. I bio je u jednoj prostoriji gdje je ibadet činio. I dođe mu majka i reče, sinko moj, a on u namazu, pa pomisli u sebi moj namaz ili moja majka. treći mi je moj namaz. A mati kada joj se sin ne odazva, reče da Bog da ti ugledao lica nemoralnih i da mu Allah da ga jedna optuži za nemoral a on je čisto toga a dođoše i srušiše mu to kuću i dovedoše ga pred sud. A on, pošto se oslanjao na uzvišenog Allaha, reče dovedite mi to dijete, donesite mi ga. Pa mu stavi prst na stomak i reče ko ti je Dijete. Iz Bešike ga progovori. To je od onih koji su progovorili u Bešici pa reče, pa moj otac je taj i taj pastir. A pa ljudi rekoše sad ćemo ti zlatno napraviti. Kaže, meni zlatno ne treba. Što znači prije, ako bi neko, nekome je učinio protiv njega, rekao bi da Bog da vidio lica onih nemoralnih žena. A šta reći za današnje, koji ne samo da gledaju lica, već gledaju puno veće od toga i puno gore od toga. I to ne natjerani na to, već svojom voljom. Kada misle da ih niko ne vidi i da ih niko ne prati i da ih niko ne kontroliše. Sulletum minal وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ Biće ih dženetlija puno od onih priješnjih starih a malo od onih kasnijih kada ti se dadne da budeš svjedokom na kijametskom danu zar to nije čast i počast kao ummetu svoje svjedočenje priznaje se kod uzvišenog Allaha Đalešanu. I u hadisu Rasula alaihi salatu wasalam kada su ashabi rekli za jednu dženazu divne li osobe a Resulullah alaihi salatu wasalam potvrdi i kaže uveđebet tako i jest Prođe druga, pa kažu loša, li ova osoba? A on kaže veđete, Tako i je, tako mora biti. Pa kažu, Božji poslaniče, šta si to rekao? Šta to znači tako mora biti? A on odgovara, vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Kome vi posvjedočite, to mu je šahadet. To mu je svjedočenje. Onome ste posvjedočili da je dobar. I jest takav kod Allaha uzvišenog. A za drugog ste posvjedočili da je loš, pa i je takav kod uzvišenog Allaha. Vi ste Allahovi svjedoci na dunjaluku. I to se odnosi na vrijeme dok se čista priroda ne isklani. Dok dobro ne postane kod ljudi zlo, a zlo dok ne postane dobro što je jedan od najvećih musibeta. Pa kažu, radite to tako jer većina ljudi tako radi. A istina se ne povodi za većinu. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض kada bi istina se povodila za njihovim strastima, nered bi nastupio na zemlji i na nebesima. Na nebesima i na zemlji. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ako budeš slijedio većinu onih koji su na zemlji oni će te skrenuti za pravoga puta. I zato gleda se na onoga ko govori. Prvo, a onda šta govori. vi ste Allahovi svjedoci na zemlji i po ovom drugom hadisu vi ste svjedoci uzvišenog Allaha na ahiretu, što je puno važnije i veća odlika. Jer tamo je sušta istina. Kad uzvišeni kaže Maliki mi din vladar i gospodar dana suda on je vladar i gospodar i Dunjaluka i Ahireta. I ovog i budućeg svijeta. Ali na ovome svijetu ima ono, onih koji kaže ja sam neprikosnoveni. Na uzubila. A bit će na Ahiretu taguti i ti koji su se oholili i nisu htjeli istinu prihvatiti. I druge ljude smatrali manje važnim i manje vrijednim bit će ko zrno na ahiretu. Ljudi će ih svojim nogama gaditi. Jadni i bijedni. Maliki jeumi din, ali na ahiretu ne imate izmišljene slave i veličine. Tamo je sušta istina. Na Dunjaluku nađeš svjedoka, nađe se svjedok ko je i kakav je ko te pita. Ali na ahiretu ne ima. Znači vi ste svjedoci Allahovi i na dunjaluku, a posebno na ahiretu. Ja'alnakum ummetem wasata. Učinio vas je pravednim ummetom. Što ukazuje li to ajeta, li tekunu šuheda, da vi budete svjedocima svim ljudima. Što znači uzvišeni Allah je vas odabrao kao umet da budete svjedocima ljudima. Za njih i protiv njih. A što se tiče vas, za vas svjedokom nije drugi niko učinjen. Za vas svjedokom i protiv vas svjedokom niko drugi učinjen nije do Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Es masduq koji istinu govori i kome se vjeruje. Koji kaže iz ovih usta ništa drugo ne izlazi jesu istine. Čak i u šali. Dakle, svjedoci na ahiretu. A ja vam sad postavljam pitanje. Šta znači ako nam Allah kaže da smo kao umet imamo taj emanet svjedočenja i pravedne zajednice na ahiretu da ćemo svjedočiti. Znači li to da mi obaveze nemamo na Dunjaluku da sudimo? Znači li to da prepuštamo najgorim halkovima, najgorim kafirima da nama sude? Umjesto da mi ljudima sudimo po Allahovoj knjizi koju je učinio u na Aleji, knjizi koja je iznad svih drugih knjiga. Ummete, našta smo se spustili? i Opet se vraćamo na taj esbalijet, na to najbolje i najvrednije. Allah vam hoće najbolje, a vi nećete. Allah vam hoće dobro, a vi bježite. Izbjegavate. O ummete, kako Allahu da dati na ovo sve? kako mu odgovoriti i šta reći. Šta kao odgovor izustiti? La illa men Neće toga dana govoriti. Niko drugi, osim kome edine, kome izun, izun dadne uzvišeni Allah. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا I s njegovim govorom bude zadovoljan. Jer će nekima uzvišeni reći قَالَحْتَعُوا فِيهَا Umuknite وَلَا تُكَلِّمُونَ Ili jedne. Teško li se tada nevjernicima i nepokornima kada se uzvišeni rasrdi. Kada u strahu budu Allahovi poslanici, šta će biti s ostalima? Dakle, ovo nam ukazuje na veliki emanet koji nosimo još na ovome svijetu, a to je da budemo pravednom zajednicom. Mi na sebi i mi među sobom a onda pravednom zajednicom među ostalim ljudima. Imamo ljudi koji pozivaju u to i kažu mi hoćemo da Allahov zakon sudi. Ali ne znaju kako. Misle da je to pitanje hajdemo nek nas je više. U tome kvantitet ne igra ulogu. Kad je Talut, onaj koga je Allah uzvišeni odredio da bude predvodnikom Benu Israila, u borbi protiv Đaluta ili Golijata, kako se kaže. Kada su izašli i onako mala skupina, šta bi? Ožednjeli, došli na vodu, na rijeku. A on iskuša. Kaže, ko pije s ove vode, sa mnom ne Što znači, ako nisi u stanju sa sobom šeitana slomiti i prelomiti, kako ćeš s drugim? Kako ćeš u većem iskušenju? Nisi u stanju u džamiju doći. Nisi u stanju na seba navakat ustat. Nisi u stanju ne uzimat haram, kamate i ostalo. Šta onda? Dakle, prvo sa sobom moraš riješiti. Fešaribu minuhu illa kalila minuhu. I onako mala skupina, većina ih je pio. Illa Samo malo njih nije. 300 i nešto ih je ostalo samo. Pa kako da se bore i iman je na kraju pobjedio što kod nas ne znači hajdemo nek nas je više. Hoćemo kvalitet. Zbog jednog Allahovog groba uzvišeni Allah je spreman rat uspostaviti cijeloj zemaljskoj kugli. Men ada li valijen fakad azentuhu bil harb. Ko onoga koje je moj uzvišeni Allah kaže ko Allahu predan, Allahov iskreni rob, mutekija, bogobojaznik, koji izvršava Allahove propise i kloni se harama, koji je u svakom hajru prvi, ko takvome neprijateljstvo izrazi, ja im objavljujem rat. To kaže hadis u Šta znači iman kod uzvišenog Allaha žele pa zar nije uništavao cijele narode nekada zbog jednog, ali jednog čovjeka? Zbog onoga koji je dostojan da nosi ime čovjeka. Koji ne da poniženja u Allahovoj vjeri. Dakle, od nas se umete traži da budemo pravedna zajednica i na dunjaluku prijahireta hatta kune dinu kulluhu lillah. I pogledajte tefsire. Sad ste ih dobili. Dok vjera Allahova ne bude na cijeloj zemaljskoj kugli. Dok Allahov zakon na cijeloj zemaljskoj kugli ne bude vladao. Ko će prihvatiti? Prihvatit će i blagost njemu. Ako neće, sam je Ne može se uspostaviti Allahov zakon među ljudima ako ga mi među sobom prvo ne uspostavimo. Ako ne znamo ko je uzvišeni Allah, koga iskreno vjerujemo i kome na teč dopadamo, ako ne znamo veličinu uzvišenog Allaha, prvo što će se dići od iluma među ljudima, a dići će se iluma dići se znanje. Tako da među ljudima neće ostati više učenih. Pa će ljudi za svoje predvodnike i predstavnike uzimati džahile, neznalice. Pa će skretati s pravog puta i druge odvodi s toga puta. A prvo što će se dići od ovoga iluma, znate li šta je to? To je takvaluk. To je bogobojaznost. Kad uđeš u džamiju, skoro da nećeš zateći ikoga da skrušeno klanja. Da plaći u svome namazu. Da kad mu se kaže Allah, da mu to do srca dođe i da osjeti veličinu uzvišenog gospodara Tebara kevata Ta'ala. Diže se imam Ne možemo uspostaviti Allahov zakon među ljudima dok ga ne uspostavimo među sobom. Na sebi, u svojoj porodici, u svome džematu i tako dalje i tako dalje. Ispunjavajući islam onakav kakav jeste. Cijelokupni, a ne djelimično i ne predstavljajući sebi, mi smo dobri kakvi imamo jer se ne upoređuj s gorim od sebe, već sa najboljima, sa ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi sa Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima, u šta mi noć svoju provodimo, u šta dane, zamislimo se dobro. Treće značenje riječi وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I tako smo vas učinili srednjim ummetom. Jeste tako smo vas učinili umjerenim ummetom. I to je to značenje oko, kojih, oko kojeg treba da se sada pozabavimo. najbolji ummet, najpravedniji ummet. A kako i ne bi bio najpravedniji kad ima najbolju knjigu? Najboljeg, i najodabranijeg Resula. Ostaje da vidimo što znači ummeten wasata, umjerenim ummetu. Umjerenost u ovom je kuranskom ajetu znači srednji put. Kao što nam ajet prije toga kaže jehdi men ješa'u